Allah الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى أرضي والإسلام والقرآن وسأنشد أحلى الألحان من وجداني Zatim, braću moja, jako štetna stvar koju slabo svi vodimo računa, odnosno utiče na slabost naših imana, jeste internet. Internet koji je dvije oštice, savremeno sredstvo komuniciranja. Ljudi koji su vjernici čine više štete nego koristi sa internetom. من ألحاني كم أهواكم لن أنساكم أنتم نور هز كياني I dešavalo se da brat traži jel, s kime će kontakt i gore razgovara sa nekom djevojkom, kod Joja ona mu se predstavila, kad na kraju tomu žena.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 A zatim, Cijenjena uvažena braćo, salamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Sam naslov predavanja upravo otprilike bi trebao da glasi kako savremeni život utiče na iman čovjek, savremena dešavanja oko nas. Ja ću večeras spomenuti ako Bog da i nadam se da ćemo se koristiti sa upravo temom koju sam naslovio, a spomenut ćemo neke pokazatelje slabosti, koji dovodi do slabosti imana u našim redovima. Ja sam izabrao šest pokazatelja, međutim ima još mnogo, ali osvrnut ćemo se na ovi. Ova vjera je vjera savršenstva i kogod odstupi od nje njenih propisa, sam je sebi naštetio i samo sebi može donijeti štetu. A Allah Želešanu je neovisan od svih svjetova i Allah Želešanuhu u svojoj plemenitoj knjizi upravo obavještava svoje robove o pravima i obavezama koja ima on kod njih, a također prava i obaveze koje imaju robovi kod njihovog gospodara. Prva stvar koju danas vjernici jeste gubljenje vremena i nepridavanje nikakve pažnje vremenu i nerazmišljanje o njegovoj vrijednosti. Ovo je sigurno svima nama već čim smo je spomenuli poznata stvar i ova vjera je upravo došla da čovjeka poduči kako pravilno iskoristiti vrijeme da život njegov sam po sebi ima svrhu i vrijednost. Da je tako govori Kur'an u svojim ajetima gdje Allah uzvišeni kaže u suri Asr poznato vel asr innal insana lafi husr. Kaže tako mi vremena svaki čovjek je na gubitku i onda izdvaja skupinu ljudi koji to nisu illa alladhina amanu wa amilu salihat wa bil haqqi wa bis sabr. Kaže osim oni koji vjeruju i čine dobra djela i koji jedni drugima oporučuju istinu i oporučuju sabr. Znajte, braćo, kad se Allah klete nečim u Kur'anu da je to vrijedno i da je Allah Želešanuhu u Kur'anu izabrao dosta zakletvi i one upravo upućuju na ono što je vrijedno u toj zakleti. A ovdje Allah Želešanu se kune vremenom. Naćemo u Kur'an da se Allah kune noći, jel tako, danom, suncem, mjesecem i tako dalje. Čak dušom. Znači sve te stvari Allah spominje zašto? Da bi skrenuo ljudima pažnju na vrijednost toga. Također vrijeme samo po sebi, kao što kaže jedan od tabina, čovječe ti si sastavljen od vremena. Pa kada prođe jedan dio tvoga dana ili kada prođe jedan dan, prošao je dio tebe. Znači sa prolaskom vremena nestaje dio nas. A alhamdulillah u islamu imamo načina da svaku sekundu iskoristimo onako kako treba i kako će uzvišeni Allah biti zadovoljan. Ne onako kako se čefne meni i tebi. A to je danas jako teško u ovakvom vremenu. U vremenu gdje je ta tehnologija, da kažem, uznapredovala, gdje nema bereketa u vremenu, ja bi više tako rekao, gdje ljudi znaju provesti dosta vremena u beskorisnim pričama, u šalama, gdje ljudi cijeli dan mogu provesti ono što slobodnog vremena imaju, da se raspituju o ovome ili onome, da ogovore ovoga ili onoga, da raspravljaju kakav je ko, da li je neko iskren ili nije, da li je neko munafik na uzbila ili nije, da li je neko fasik i tako dalje. A to šetan želi da skreni tebe sa suštini, a to jest da si ti sam sebi najpreći i da to vrijeme koje ti Allah Želešanu poklonuo treba da iskoristiš. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da čovjek dvije blagodati jako mnogo zanemaruje i ne vodi računa o njima, ali počinje voditi računa o njima kad ih izgubi. A to je šta? Zdravlje i slobodno vrijeme. Subhanallah. je čovjek bi dao pola dunjaluka nekada kada se razboli ili sav dunjaluk, samo da mu se vrati zdravlje, a ovdje govorimo o vremenu Čovjek bi, evo, desi mu se, kaže, posebno zimi, zimski period, evo, dolazi, kažu ljudi nemaju šta raditi. I tu zimu provede ni u čemu. Umjesto da je to iskoristio učenju Kur'ana, ako nije imao drugog posla, ako ima ljudi koji su sezonski radnici, jel tako, pa zarade sebi preko ljeta, Tamam ti je zima, vallahi, prilika ako ti Allah dao da imaš vremena da iskoristiš maksimalno. I kada dođe proljeće i ljeto, ponovo, šta, nemaš vremena. Međutim, ljudi, koliko ljudi dočekaju i proljeće, i ljeto, i zimu, i jesen, da stalno govori da nemaju vremena. A lažu, nego imali su vremena, samo ga nisu htjeli, nisu ga htjeli iskoristiti. Da ne govorimo o ljudima koji svoje vrijeme provode, nažalost, vjernika među nama, non stop po sjelima, po kafićima, gdje to obrazlažu da se treba miješati sa ljudima. Da ne govorimo o ljudima koji, jel tako, ne obraćaju pažnju i uopšte su se izgubili u vremenu i u prostoru, da ode u slastičarnu i kaže, ne znam, mora se otići pojest kolač. Pa, pa ćeš ga vidjeti pola dana provede ili u slastičarnu ili po ulici i na kraju kaže, šta kaže? Teško, teško uvjeri, brate, iskušenja. Pa nije te Allah time iskušao, sam sebi iskušao. Otkud ti pravo da nalaziš opravdanje u tome da te Allah time iskušao, ti sam sebi iskušavaš. Posebno da ne govorimo, braćo, o pijacama, gdje ljudi uzmu, ima, svaki grad ima jel, pijačni dan. Ako trebaš obavi svoju potrebu, ali što ti treba da ti kao stara žena ili nena ili, žena po pola dana provedeš po pijaci? I svi smo mi svjedoci koliko nam vrijeme, ovaj, koliko vremena potrošimo na pijaci i to nam kažemo prođe nam brzo, a prošlo nam tri sati. Pa zakasnimo na džumu, zadnji dolazimo ako je petak. Ili zakasnimo na namaza, ako je neki od namaza, podne ili kindija pa zaboravimo druga prava i obaveze koje imaju, kasnije ćemo spomenuti, koje imamo prema svojoj porodici i tako dalje. Znači sve je to, šta je uzrok tome, braću? Slabost imana. Slabost imana je dovela čovjeka u tu poziciju da ne vodi računa o svome vremenu. A svaki čovjek će se kajati na sunjemu danu za vrijeme koje nije potrošio ono što je bilo korisno. Druga stvar jeste neprisustovanje upravo predavanjima, šerijatskim kursovima i halkama znanja. To je jedna od stvari koju su ljudi danas čak sa podsmijehom drži. Drže to kao nešto nevažno, kao zastarjela metoda. Drže to kao jednostavno nebitno i ne trebamo. I to opravdavaju sa tri opravdanja. Prvo kažu da imaju dovoljno znanja, drugo da neće ništa novo naučiti i treće da nemaju vremena. Pogledajte. Upravo ovi koji smo malo prije spomenuli da nemaju vremena, imaju vremena za sve marifetluke. Imaju vremena za svakoga, ali nemaju vremena kada trebaju, što jedan učenjaka kaže, ono što je tebi lično potrebno, da se okoristiš i da naučiš, kažeš nemam vremena za to. Pa kako Allah se smilovo, ako danas ti nemaš vremena da izdvojiš u hefti dana, pola sata, šta ti očekuješ od svog života? Šta si to ti naučio Allahovoj vjeri? Jesi to ti postao alim? Ako si postao i alim, znaj da su najbogobojaznije generacije prvih muslimana maksimalno koristili vrijeme do svoje smrti. I govorili su da su džahili, da su neznalice. Vi znate da imam Malik, postavili su mu 30 i nešto pitanja. Na više od 70% odgovorio da ne znam. Subhanallah, znate li vi ko je bio imam Malik? Ili znamo li mi znamo? Znamo da je bio najveći učenjak tog vremena da je bio imam Medine i da je bio jedan od najučenijih u svome domu. Allah Lešanovu navodi u Kur'anu primjere ljudima da ne kažu da sve znaju. I kad sve znaju, i to uzima primjer poslanika najboljih robova Allahovi, salavatullahi alaihi Kaže se da je Musa a.s. govorio da je najučeniji čovjek i da nema učenijeg na zemlji. Pa ga je Allah Đelešanu iskušao s kime? S Hidrom čovjekom koji jednom bahnu, nije ga on ni poznavao i tako dalje. Pa ga je Allah iskušao u suri, ke, šta? Sa tri stvari gdje on nije mogao saburati, a govorio da je najučeniji. A ovaj čovjek došao i rekao mu, nećeš moći saburati sa mnom. Kaže, kako neću da ti mene primi sa sobom. Pa znate svi u suri taj događaj da ga ne pripričavamo. I na kraju Musa a.s. kaže gospodaru moj, kako se navodi u Sahihajnu, da je, da je iz poniznosti Musa, ne iz oholosti, pogledajte, nije rekao, kad ga Allah ukorio, nije rekao, ma jesam ja najveći, nego rekao, gospodaru moj, ko je taj? Kako da dođem do njega? Pa ga je Allah uputio na hidra. Prenosi se, znači, u Sahihajnu, u Buhari, u Muslimu, Sahih Hadis, gdje se govori o ovom događaju. A to Kur'an i potvrđuje, jeli, u suri Najbolje generacije su, rekli smo, do smrti učile Allahu Đelešanu u vjeru i prisustvovali su svim halkama i svim predavanjima. I nisu govorili to ja znam, to sam ja naučio, ili neću ništa novo naučiti. Allahi, nema halke u kojoj se spominje Allahu ime. Dosta ti je samo da se salava donio na poslanika, sallallahu alaihi sallam. A kamoli koliko, alhamdulillah, mi kroz predavanja obnavljamo svoje znanje. Obnavljamo imane, što je jako bitno. A vi ste imali priliku ovdje slušati o tim stvarima. Šta utiče na slabost, šta utiče na, na snagu imana da ovi nisu u pravu što kažu da imaju dovoljno znanja, sve ove tri stvari opovrgavaju same sebe. Prvo, znači da čovjek kaže da, ima dovoljno znanja, opovrgava nas stvarnost koja je oko nas, jer ne znamo osnovne propise vjeri. Ako nas neko upita, daj, objasni mi malo bogati pobliže sa dokazom, nešto oko namaza, dođe čovjek kaže, treba, ti mu kažeš trebaš sada fatihu pa ruku, pa posle koja sam je Allah, dobro, da objasni mi kako, gdje su to, šta se to navodi, gdje su dokaze. Mi bi rekli, pa ja sam učio. Pa dobro, ti si učio, ali da meni objasni, mene poduči. Pa ne znam. Od temeljnih stvari, da čovjek objasnimo samo dokaz za, jednu stvar. Niko ne kaže da mi trebamo biti svi alimi. Ali moramo poznavati elementarne stvari ove vjere. Zato nam se dešavaju belaji i problemi, vraćaju po džematima. Zato nam se dešava da čovjek ne znam, zove određene aleme i kaže, ne znam, da li žena mora meni dati talak? Pita, da li žena mora dati talak? Muž. Kažem ovaj alem, kako ćeš? Kaže, ja, sam, ja, mislim da more. Kaže, Allah se smilao, kako ćeš ti misliti, nisi, nisi ti završio školu. Ne možeš ti biti pametniji od čovjeka, ljudi koji su učili Allahu vjeru. Kaže, halal, ja nisam znao. Ili ne znam, elementarne stvari oko prije same ženitbe, samo govorimo o braku, prije samog braka, koliko ljudi se oženi da ne pita, da ne traži ušte izun od staratelja, od velija. Zatim, unutar, ne znam, e, samog, samih bračnih odnosa, koliko se ulazi u, ili pretjeruje određenim stvarima, gdje se čak ulazi u sumnjive i zabranjene stvari oko kupoprodaje, oko trgovine, oko e, drugih, raznih drugih propisa jer ova vjera je satkana na propisima, na temeljima i na dokazima. A ako upitamo čovjeka, može on otprilike to natucat, ali nije to znanje. I koliko je stvari čovjek, evo svako od nas naučio, ali je zaboravio vremena. Wallahi, kad čovjek, ako iskren, kada sluša predavanje bilo koga, na koliko će mjesta sebe naći i da kaže ja sam ovdje slab, pa vidi ovo, pa ja sam to znao, sam zaboravio. Jer znanje se vraća zaboravlja. I ako čovjek ne bude vodio računa o znanju i ne bude pridavao pažnju, a ostalo mu sve, drugo bude važnije, nema u njemu salame. I takvi obično, braćo, prvi odu u Takvi obično počnu izbjegavati halke druženja u Allaha, halke znanja, halke e, koristi i što se tiče znači ovog prvog nema dokaza i dokazi su protiv njega da ima dovoljno znanja. Što se tiče drugog da neće ništa novo naučiti, također mnogo je onoga što je oko nas gdje mi vidimo da alhamdulillah iz dana u dan islamski učenjaci, pogledajte malo internet strancama, vidjet ćete, nažalost nema prevedeno kod nas, malo je toga. Ali onaj ko pozna arapski jezik, islamski učenjaci trude da sva novo nastala pitanja objasne ljudima. Baš nedavno čitam koliko čovjek ne zna da li je čovjeku dozvoljeno da ostavi džumu petkom, ako nema nikakvog načina, neće šef da ga pusti. Ako iziže, ima sankcije. Dozvoljeno mu je da ostavi žumu. Zato što je to njegov jedini izvor prihoda. I što nema nikakvog načina da on ostavi žumu. To je ta, znači, darura, to je jednostavno nužda. Znači, vidimo da osnovne stvari ljudi ne poznaju i normalno bez znanja, bez halki, bez, bez pitanja učenjaka, bez sjela gdje će čovjek svaki put nešto sigurno, ako ništa, kod nas je pravilo kada nije, ne zna hoće lišta novo reći. Subhanallah. Šta ti to u namazu novo ponavljaš pet puta? Učiš fatihu koliko? Svaki put, na svakom rekatu. Učiš subhane rabbi učiš Allahu men amin abdestiš se isto. Šta je? Pa nije vjera, braću da istražuješ, istražuješ Mars. Ko što židovi rade, odvajaju ljude od, od, od istine. Oni su učinili da ljudi skrenu sa pravog puta na taj način pa su izmislili šta Marsovce, izmislili su leteće tanjire, šta samo da odvrate ljude od haka, od istine. Kakvi Marsovci, kakvi Allah Želešanu objavio Kur'an ljudima i džinima. Ali ne, njima je cilj da od Allahov puta. I da ljudima, šta, dunjaluk omile u njihovim srcima, a da zaborave na Allah i na ahiret, i na sudnji dan, i na polaganje računa ispita kod njega. Znači, ovi drugi isto tako nemaju nikakvog opravdanja. A što se treći tiče da nemaju vremena, ovo je jako diskutabilno, još diskutabilnije od ovog dvoje. Jer kako da čovjek objasni da za sve ima vremena, da za to nema? Subhanallah kerim. Imaš vremena danas ili u hefti niko ne traži, mi smo spomenuli na početku, da ti budeš svaki dan tri časa negdje kao, kao učenik. Nego se od tebe traži, ne zbog predavača, nego zbog tebe, traži se da izvojiš malo vremena upravo zbog ovoga. I onda se ne bi dešavale greške i belaji i musibeti u koje upadaju vjernici, nažalost. Ljudi koji pet puta padaju na seždu. Čine zulum ljudima. Zbog čega? Zbog znanja ili zbog neznanja? Zbog čega se čini nepravda ljudima? Zbog znanja? Dajte vi navedite primjer koji je bio učen da je učinio nepravdu ljudima. Mogu je samo i on iz neznanja u određenom pitanju. Zato je Ali, vraća šeitan opasniji od hiljadu neznanica. Jer Alim je kao što je šetan luka, ovaj je od njega. Jer on gleda s nurom Allaha Želešanu. I zato Allah Želešanu kaže, šta? Allaha se boje ko? Robovi njegovi učeni, koji imaju ilma. Kako ćeš ti znat gdje će te šetan navesti ako nemaš znanja? Kako ćeš znati? Jeste možda čitali ili, ili jeste slušali o šetanovim stopama u zavođenju ljudi? Odakle su to učenjaci izveli, braću? Iz glave, jel? Iz znanja. Iz Kur'ana, iz sunneta iz analogije, iz kijasa, iz ištihada i tako dalje, analogno određenim stvarima i tako dalje. I ne može čovjek se opravdavati da nema vremena. Ako imaš vremena za sve stvari, moraš naći vremena i za to, jer je to za tebe bitno. I nije više samo za tebe, nego ti kao jedinka si unutar društva i svi smo mi jedinke, a jedinke čine cjelinu. I ne možeš reći, mene se to ne tiče, zato što je to neispravna teza, morate se ticati jer i ti si dio ovog društva. Zato je naša greška, greška svi, jednog od nas, greška svi u nas. Jel de? Kako ljudi razumiju? A dobro jednog od nas je dobro svi u nas. Pa ti ako si kao jedinka, sutra se oženiš, imaš dijete, imaš djecu, kako ćeš ju odgojiti? Kad imaš i danas muslimana koji se ne pridržavaju vjere, kažu za vjernike kaže nema gore djece od vaše. Nema nekulturnije djece od vaših. Nema nekulturnijih žena od vaših. Dobro, to može biti iz zlobe neka. može biti bigajri hak, jel nepravedno? Ali kamo sreće da je tako? Kamo sreće? A šta je razlog tome pomanjkanje znanja? I da se nema vremena. I roditelj za sve ima vremena, samo nema za svoje dijete. I očekuje da mu ga nastavnika, ja ću svoje dijete sad u školu poslati. Šta naučiti ga učitelj, jel? Iz kuće je polazi znanje i nauka, i odgoj, i obrazovanje. I to će vam reći nastavnik i učitelj i profesor i svak. Zato, braćo moja, prisustvovanje bilo kojim predavanjima je jako bitno, ne samo šerijatskim, nego vidite, ako se negdje organizuje u gradu nešto korisno, društveno korisno braćo predavanje, bilo iz medicine, bilo iz fizike, iz matematike, ne govorimo samo ovdje o šerijatskom znanju, ali ono je osnov. Šta je korist da budeš najbolji fizičar ako si džahil uvijek? I ako nisi pokoran Allahu, nema od toga ništa. Ali ako znaš u gradu, svome gradu, matičnom, da ima nešto hajirli korisno, da zove se. Bolje ti je i to nego da gledaš utakmicu. Subhanallah, ima vraće svo svoje slobodno vrijeme potrošio na utakmicama. Svako svjetsko prvenstvo znaju, sve igrače znaju nabrajati. I sve ekipe i ko se s kim sastaje, i ne znam, ne znam više koje informacije, da ne znaju o njima, a ne znaju temeljne stvari Wallahu Allahu u i još se opravdavaju kao nemamo mi vremena. A sate i sate, možemo reći dane i dane, provodi često puta o beskorisnom. Treća stvar, jeste zarađivanje na nedozvoljen način. Uzrok slabosti imana u savremenom dobu jeste zarađivanje na nedozvoljen način. Ovo je jako diskutabilno i ovome trebaju da govori puno učeniji ljudi od mene. Međutim, trebamo skrenuti samo neke ovaj, smjernice sebi pocrtati kako se ne bismo izgubili u ovome vremenu i kako ne bismo pod, gestom ili pod opravdanjem da se mora zarati kako ne bismo otišli u džehennem. Allah Đelešanu u Kur'anu obećava obskrbu kome? Onima koji ga se boje. I kada vidite ljude da zgrču i metak na, na dozvoljen način, šta to opravdavaju? Kaj, pa mora se od nečeg živjeti. Nema tu hajra. Nema tu hajra. Jer Allah Đelešanu kaže mahređa. Onaj ko se bude Allaha bojao, naći će mu izlaz. min Daleko smo mi od I kaže, obskrbi će ga odakle se ne bude ni nadu. Ali treba to dočekati. Ljudi žure, Ljudi bi volili da odjednom čim digne ruke, šta? Odmah da, kao što je Isaus išla trpeza, ali Isaus sram, nije on tu tražio, nego njegov narod, pa me Allah udovoljio. Međutim, tu je greška. Tu je greška. Dozvolili smo da na nedozvoljen način zarađujemo i opravdavajući to nemogućnošću da se zaradi, a s druge strane smatramo da je obskrba kod Allaha Đalešanuhu da je on na kraju kada je sa haram strane zaradimo kao je pa Allah me obskrbio. Šetan te obskrbio, kako te Allah, Allah, Allah te je iskušao s time. Ali ti si to pokleku jer si dozvolio sebi taj apsurd. Allah obskrbljuje nevjernike, obskrbljuje najveće neprijatelje Allahove vjere koji ga svaki dan vrijeđaju i psuju. Allah je obskrbljuje, ali to im je nagrada na ovom svijetu, oni oni nemaju. Ja e, kažu islamski učenjaci da Allah nevjernicima daje na ovom svijetu lijep život nekakav, mada to nije lijep život, ali u našim očima često puta vjernik kaže, vidi kako ona živi nevjernik. Pa šta Allah govori za ti? Da im Allah tim imetkom samo propast povećava. Mislite, kaže Allah Žešanu, kad mi njima dadnemo dug život, da je to dobro za njih. Bel To je zlo za njih. Allah im povećava propast, povećava im da ređe u džehennemu. I želi da skončaju kao nevjernici. A s druge strane, ostavlja im vremena da se pokaju, ali oni to neće. Allah Želešanu je vjernicima naredio uzimanje uzroka. I ova vjera je došla sa uzimanjem uzroka za svaku stvar. Ne može čovjek doći kad ja sam siroma, šta ću i dignuti ruke i reći gospodaru. Imamo primjer hadisa gdje je čovjek došao prašinjav, sav počupan, rašupane kose, podaran i došao je, kaže, digao ruke i kaže, ja rab, ja rab, gospodaru moj, gospodaru moj. Pa kaže poslanik sa srlem a njegova hrana mu je haram, njegova obskrba mu je haram, njegova odjeća mu je haram. Pa kako kaže da mu se odazove? Znači to je uslov primanja dove, braćo moja, halal, halal stečeni metak Ali u ovakvim, u ovakvoj situaciji, u ovakvom vremenu, često puta, nažalost, i zbog fetava određenih, da kažemo, ljudi koji žele da olakšaju ljudima, nažalost, ne, može se tako vjera olakšavati, dozvole ljudima određene stvari gdje će oni nositi breme na sudnjemu danu. Pa se često puta dozvole stvari koje nije ni Allah, ni poslanik, niti tiko od islamskih učenjaka dozvolio, kao što imamo priliku danas da vidimo da se ohalaljuju određene stvari, gdje se čovjeku pod izgovorom da ovaj, nema drugog posla kaže da mu je dozvoljeno služiti u restoranu gdje se servira svinjsko meso, fabrikama u kojima se radi alkohol i tako dalje. Znači, ne gleda se jednostavno da se udovolja Allahu Želešanu, odnosno vidimo ovdje da se želi da se olakša ljudima, ali ne može se s te strane, s te strane olakšavati ljudima. Zato se uzimaju uzroci i Allah Želešanu kaže فَإِذَا كُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Kaže Allah Želešanu u suri džuma, kad se završi džuma, šta? letite se po zemlji, raširite se, razište se po zemlji, šta? Tražeći Allahove blagodati. Ko ti brani? Ali često puta ljudi sebi da ruru, skontaju kako on njima odgovara. Nužda. nužda u vjeri, znate, postoji nužda. Ali ima ljudi, teško mu neki fizički, ima težak fizički posao, pa kao lakše je meni da ja radim ko čuvaru tamo u, kamatnim bankama, lakše mu, što nije. Ili lakše mu, ne znam, da radi u tvornici duhana i to mu lakše. Ili ne znam, u bilo kojim drugim fabrikama, odnosno prodavnicama gdje se rade nedozvoljene stvari. Zatim, račun moja, jako štetna stvar o kojoj slabo svi vodimo računa, odnosno utječe na slabost naših imana, jeste internet. Internet koji je mač dvije oštice, savremeno sredstvo komuniciranja, sredstvo koje je jako olakšalo ljudima, ali znajte da onaj koga je izmislio nije ga izmislio s tim ciljem. Allah najbolje zna. Ko je izmislio? Izmislili su ga zapadnjaci. Iz početka vjerovatno taj koga je izmislio Allah zna ko je. Ali je bilo s ciljem olakšavanja ljudima. Ali pogledajte šta se učinilo i šta se uradilo od tog interneta. I koliko vjernika, nažalost, o nama govorimo sad. Nećemo govoriti o njima jer oni ne znaju, oni žive kao stoka. Oni ne poštuju Allaha Allahove granice ali ovdje govorimo o nama i o problemima koji se dešavaju među vjernicima. Pa se dešava da ljudi koji su vjernici čine više štete nego koristi sa internetom. Prvo što gledaju razvrat, čak idu na, na pornografske stranice, ne uzbila erotske. Zatim stupaju u kontakt sa osobom suprotnog spola i priča sa njom ko sa svojom sestrom, ko sa svojom, ne znam, majkom i tako dalje. Čak se pričaju prezobrazne stvari. Zatim čovjek upropaštava vrijeme, sve slobodno vrijeme, nažalost, danas ljudi ili potroše uz televizor ili uz internet, uz čatanje i tako dalje. Zatim, e, narušavanje časti muslimana gdje se međusobno optužuju, vrijeđaju, napadaju i šta još ne. Pa je jednom priliku navodi sedam slučaja da, je, da su dvojica vjernika razgovarali, kaže im ovaj, imaš li ti, kaže, imaš li abdest? Kažem, ova imam, kaže, šta ti je dokaz? Pogledaj. Pa Istini događaj. Sa islamom cirkuziš. Pa znaš ti da je to vjero koje, djelo koje iz vjeri? Ko se smijava samo sa jednim, jednim harfom iz Allahove knjige ili sunnata poslanika sa I tako gledaš tamo još na kraju napiše ha, To je na granici primitivizma. I još jako bitna stvar na internetu jeste, braćo moja, i uzelo je mah među vjernicima, gdje oženjeni bračni parovi, muž i žena, čataju sa drugim osobama uzubila. I dešavalo se da brat, ne znam, traži jel, s kime će kontakt i gore razgovara hop, sa nekom djevojkom kod Joja, ona mu se predstavila, kada na kraju tomu žena. uzubila. Jes, vallah, istini događaj. Ne samo jedan, nego znate koliko toga ima. I čak imaju sada, vi znate, može pal toliko, i imate ovaj kameru gdje kažu da se, da se jedne drugima skidaju. Vjernici i vjernici. Ovo ne govorim da samo iznosim crne stvari. Ovo govorim da nas upozorim na internet i njegove opasnosti. I nemojmo se igrati da ono što nam je Allah Đelešanu dao od blagodati da ih helačimo i da ih ne iskoristimo onako kako treba. Nego iskoristimo internet kao sredstvo pomaganja. I e-mail i tako dalje znanje, pošte i tako dalje, sve te stvari, mobitel, sve braće stvari u osnovi koje su dozvoljene, one su, one su sa dozom opasnosti. Pa imate, evo, mobitel, čovjek, to je sredstvo komunikacije, pomaga, međutim, ljudima dolazi računi po 200-300 maraka. Bez veze, bez ikakve potrebe. I svoju si porodicu možda neće se oporaviti samo za pola godine i na kraju kada čovjek isključilo Pa ja šta nego isključiti bolan, odakle tebi nemaš nemaš šta jeste u kući, ti uveo sebi mobitel. Ili ne znam, dolazimo non stop na internet, pretplate plus dolazi što je potrošio, u 50 do 100 maraka i tako dalje. To su sve stvari koje ukazuju na pretjerivanje i na neiskorištavanje blagodati na onakav način kakvim je propisano, odnosno zašto one služe i treba čovjek znači uvijek da gleda sredinu i da da bude umjeren. I na kraju ćemo spomenuti jednu stvar koja je uzela maha među nama povezana je sa ovim gore stvarima jeste rasturanje, odnosno rastakanje porodice. Ovo je, mogu reći, od ovih svih spomenuti stvari najopasnija stvar gdje su vjernici, nažalost, duboko, duboko zagazeni. Počeš od razvoda braka, prije toga počeš od ženitbe, gdje ljudi ne biraju sredstva da dođu do žene, gdje se ne gleda hoće se zakoha sa čitavim komšilukom, sa čitavom maholom ili čaršijom, nego samo gleda čovjek da se oženi i ne gleda se kriteriji da je ona vjernica, da je pobožna, da je minka, nego se gleda da je lijepa, da je ugledna, da je bogata i tako dalje. Do samog vraka gdje se čine katastrofalne greške, gdje ljudima zače znači se ohlade ono zbog čega su nijetili da se oženi. Jer ako je čovjek nijetio zbog imetka, brzo će to izlapiti. Ako je nijetio zbog ugleda i ljepote, zato poslanik sallallahu sallam kaže da se uzme koja? Koja je islamu odana i koja je Allahu predana. I kaže imat ćeš ovu drugu, drugu sve ako imaš bogobojaznu ženu. Najmrža stvar Allahu Želešanu, a ipak dozvoljena je talak. Ali igraju se ljudi sa talakom, vraćaju sa razvodom braka. Gdje čovjek koji je vjernik i Allahu pada na seždu, daje razvoj svojoj ženi samo zbog toga što kaje, pa kaj nisi ti moj tip. Pa što to nisi prije nek si oženio, vidio, trebao si je pitati, jel obrazovana, jel završila fakultet, znali na internetu radi, znali engleski jezik, znali, to si trebao prije riješiti. i dvoje djece je rodila i na kraju kaže nismo ja i ti, nisi ti moj ovaj tip. Ne znam na što je mislio, možda je mislio po inteligenciji, po nivou obrazovanja i tako dalje. Boj se Allaha. I ta djeca su sada rasuta po svijetu. A on je se oženio nekom drugom ženom. Znači, ostavio si maksuma dva zbog toga što si želio nešto što si ti smatrao da je veliko. A Allah Želešanu govori u Kur'anu Možda vi nešto kod njih mrzite i prezirete, ali Allah je dao u tome veliki hajr. To je braćo pravilo u životu. Možda nešto čovjek kod nekog prezire, ali pogledaj ima li kakvog drugog hajra. Ako je žena slaba po nekom pitanju, pa i ti si slab, jesi ti melek? Šta je? Šta je s tobom? Ne, nego mi samo tražimo mahanu ženu. A naše mahane nema ih, kod džoja. A ima i kako ih ima. I zato se dešava da čovjek dođe do rastave braka jako lahko. Bez ikakvog velikog opravdanja. A pogledajte brakove ljudi koji ne vjeruju Allah u sudnji dan. Ja ih lično znam nekoliko gdje su ratovali i muž i žena i nikad se nisu rastavili. Eno i dan danas živi. Bili se, svađali, psovala ona njemu, on njoj. istiravo je gore dole. I opet se vratili i žive. A brat Muhammed musliman, vjernik i sestra Amina, ili nije bitno, mu'minka, pokorila se Allahu, ne mogu da žive zajedno. I to nalaze opravdanje u sitnim razlozima. Što ne može, što mu nije ovaj, ukusnu hranu neki dan spremila, što mu nije baš dobro ispeglala košulju, što mu nije baš dobro ovo ili ono, vallahi, to su, to su razlozi koji su zaista dječja igra. I obično se dešava problemi u braku zbog nekoliko razloga. To su neznanje i muža i žene, obostrano. A kakvo neznanje? Neznanje o pravima i obavezama jednih i drugih. Neznanje o pravima i obavezama. Pa muž, zna se, ima pravo kod svoje žene, odnosno žena ima pravo kod muža na stan, na odjevanje, na hranu i na odnos. Te četiri stvari su obavezne. Ostalo treba da to i riješite između sebe. A žena isto tako je dužna prema svome mužu, znamo, određene obaveze. I nema i puno obaveze, baš farzovi ono ostalo je kako se vi dogovorite. Pa dođe žena, čula je negdje, kaže žena, ovaj nije obavezna, ja, kao, ja sam čula od jednog alma, da nisam obavezna ti ni kuhat, ni spremat, ni, ni ni peglat. Pa šta si mi onda obavezna? Šta si onda obavezna ako nisi to? Odakle ti to? Kaže, ja sam čula tu. Nemojmo se igrati s tim fetvama, braću. Pravilo je da u jednom narodu, ako je nešto običaj, da se taj običaj privata ako se neko sa šerijetom. Je to pravilo i običaj ovdje da se tako radi? Jest i da spremaš i da kuhaš i da, i da čistiš i da to je tvoje, pa šta ćeš drugo raditi? Pa trebao bi onda muž reći ja te nisam dužan odvesti doktoru, nisam te dužan odvesti na ultrazvuk, nisam te dužan odvesti ovdje, nisam dužan ovdje. Nemojmo se igrati djece i, i, i pačije škole, subhanallah. Zna se šta si obavezan. I gledajmo da uskladimo svoj brak i da popravimo da ostane brak. Lako ga je srušiti, brate. jeste to danas problem ne naći opravdanje svoje ženi, zahtijevati od nje nešto što nije mogla raditi, kažeš, ne, nisi ti za mene. Pa imao si ti stotinu promašaja kod nje, mogla je ona reći, ali ne, zato obraćam moja neznanje o pravima i obavezama jako bitna stvar. I naučimo ta prava i obaveze. I gledajmo da, kao što je poslanik sallallahu sallam, i oporučio nama i kaže hajrukum, hajrukum, najbolji od vas, najbolji od vas, oni koji su najbolji prema vašim ženama. Jel to on rekao što je bio? Jer imate ljudi, kažu, ovaj, čovjek koji pomaže svojoj ženi u kućnim poslovima, kaže papuća. Pa jesi ti bolji od poslanika, sallallahu alaihi sallam? Znate li koje je on poslove radio? Muzao od deve i ovce. Šio, krpio odjeću sam sebi. Mogao je imati sluga hiljadu. Ali je ostavio primjer ljudima gdje ne mogu ljudi danas reći pa joj ne mogu ja, te, ne mogu se ja, jedan brat meni kaže ne mogu ja to sebi dozvoliti da ja svojoj ženi donesem čaj ili kahvu. A jesi džentlmen, brat. Ne možeš. A da, da neka te džahilka sa ulice zamoli to, učinio bi joj to. Da ti kaže, dedo, nesi mi sa 100 metara, možeš momak da mi učiniš jednu uslugu, rekao bi, pa eto, radi, radi dave, radi islama, more. A ne mereš sa bračnim drugom kojim život živiš. 50 godina, subhanallah, kome Allah odredi, koliko? I ne možeš da pregoriš da svojoj ženi kažeš da je poštiš, da je voliš. To je, braćo, nasljeđeno od, prije 50 godina, gdje se, jako ovaj, žestok i, oštar stav zauzmao prema ženama, gdje se žena stavljala na najniže grane. Međutim, nemojmo i mi pretjerati, pa da učinimo sebe slugama žena. I da to žene zloupotrebljavaju, ovdje govorimo o ne nego ovdje govorimo o međusobnoj solidarnosti. Nećemo sad govoriti o pravima i obvezama koje imaju muž i žena. Ali govorim samo jedan segment a to je da moramo sitne stvari, pogreške, ispade između sebe da to rješavamo, da prelazimo jedni drugome preko toga i tako dalje. Zatim, miješanje drugih u brak. Jako bitna stvar koja utječe na brak. I koja utječe na rasturanje naše porodica. Koliko je brašnih dugova se rastavilo zbog muževih ili zbog ženinih roditelja ili rodbini. Zato ne dozvolite da vam se miješa u vaš brak. Jer nema pokornosti stvorenju nepokornosti stvoritelju. Pa ako te majka nagovara na nešto i, i ona osjećajem govori, ne dozvoli, nemoj da osjećanje kod tebe prevladaju Majke govori osjećajem, nemoj ti biti osjećajan. Trebaš imati osjećaj. Ali ne smiješ razmišljati se znanjem, ne osjećajem. Pa ako se nešto desilo između tvoje majke i, žene, ako živite zajedno, da to provjeri lijepo, sjedi. Pa i Allah te uči tome. Nije ni Allah rekao odmah je rastavi, nego šta kaže? udari je, a ne da je slomiš i polomiš. Pa se rastavi od nje u postelji i kaže, šta kaže? Pozovite pa pomiritelje iz njene i pogledajte Islama, subhanallah, kerim. Ne treba nam ovdje znanje iz nekih knjiga, mi kažemo, arapskih ili nekih alima. Evo u Kur'anu nam to stoji. Samo kada bi se kuranski načela pridržavali, ne bi bilo toliko problema u porodici. Ali dozvolimo da se umiješa ili ženina familija ili naša familija i na kraju šta? Brak knjiga. I spomenut ćemo ovdje jedan od jako bitnijih stvari koja dovodi do rasturanja porodice jeste nepoznavanje prioriteta u međuljudskim odnosima. To su upravo stvari koje smo sad spominjali. Moramo znati prioritete. Moramo poredati stvari na njihovo mjesto. Sve je tako u životu, vraću. Ako ne poredamo stvari na njihovo mjesto, ne ide. Allah je učinio sve da ide u skladu. Ovaj svijet je stvorio skladno. Rađamo se kao kao djeca, pa rastemo, pa starimo, pa umiremo. Allah je učinio te zakone. Proljeće, ljeto, jesen, zima, sve se to mijenja, dan, noć. Nema greške. Ali nered nastane onda kada ljudi poremete te granice. I kada prioritete ne postavimo. To isto kada biste čovjeku govorili da, ne znam, ostavi alkohol i po svaku cijenu, a ne, ne klanjaj, ne vriju Allah ni onaj svi. Ne možeš ga pozivati u to. Tako isto između tebe i tvoje žene postavite prioritete. Šta je prioritet žene prema tebi? Ima ona svoje obaveze, evo i četiri. Pa da ne dodajemo još četiri, koje nisu baš obavezne, ali eto, eto ih. Hajmo još četiri. Znači, po redu. I kad tako poredamo stvari, nemo, neće onda biti problema. Ali ako stvari poredamo nakaradno, onda se dešavaju problemi. Pa čovjek, prvo kad ženi ženu, pita ćeš ti staviti nikav ili hoćeš se pokriti. A samora došla žena. Samura. Kaže, jesi ti spremna se pokriti? Misli da kaže, čekaj ženo, vjeruješ ti u Allah? Znaš ti šta je nama, Znaš ti kako se klanja? Imaš ti pojma Allah? Vjeruješ ti ušte Allah? I i te, takvi brakovi su pukli odmah. Svidio se momak i cura, maša, lijepi, jel zgodni jedni i drugi. Ljuba na prvi pogled, ništa drugo. I nije bilo prave stvari, nije bilo pravog razloga braka i pukao brak. A da si postavio stvari na, na, na pravo mjesto, pa kad se uđe u brak, muž otjera ženu što mu neće da ustaje na noćni namaz. Subhanallah al Pa nije ti to Allah propisao po obavezu. Neće kad je dobro da Žena mu trudno kad je neće dobro da posti. Pa ona nije obavezna, bolan obavezni post. I dođe čovjek, uzme bokal vode ili kantu i polije ženu. Kad neće da ustane na noćni namaz. Kakav je to brak? Kakvi su to prioriteti? i hoćemo da živimo sretno. Nema tu sreći Zato bez znanja, vraćamo smo ništa. To je ono što mi ne želimo da iskoristimo halke znanja, da se okoristimo, da obnovimo svoje znanje, da naučimo i sigurno ćemo, ako Bog da pomoć, naučiti nešto novo. To, to su otprilike stvari koje sam spomenuo pet i na kraju ćemo spomenuti boravak na sumnjivim mjestima. Jako bitna stvar, pošto smo rekli u početku šest, da ne bi ispalo pet, boravak na sumnjivim mjestima je doveo i povezan je usko sa svim ovim stvarima. Jer čovjek obično kad vrijeme ima beskorisno, onda obično će ga iskoristiti u sumnjivim mjestima. I smo neka sumnjiva mjesta koja treba izbjegavati. Zato, braćo, postoji sedu za raj, pravilo u islamu, da se grijeh spriječava, da ne dođe do neželjenih posljedice. Zato je Allah rekao, vola takrabu buzina, ne približavajte se bludu, nije rekao ne činite ga. I drugi primjeri sedu za raje gdje se čovjeku jednostavno spriječava određenim postupcima da ne dođe do grijeha. Pa zato sebe ne izlaži fitni kako ne bi upao u nju. Nemoj raditi oko kamate da ne bi upao u nju. Jer raditi oko sumnjivih stvari je vraću upadanje u haram, kao što kaže poslanik sa Da je to primjer kao kad čovjek čuva stado oko zabranjenog, stalno mu prijeti opasnost da upadne u zabranjeno. Zato kaže da čovjek koji upadne u sumnju upao u zabranjeno. Nemojmo se igrati. Jer to je radi naše vjere, radi, radi našeg imana, radi naše sreće i sve ove stvari koje smo spomenuli. Molimo Allaha Želešanu da nas sačuva od ovakvih osobina, da nam podari osobine mutahija, bogobojaznih, da nam podari ispravnog znanja i da se e, bojimo Allaha Želešanu onako kako ga se treba bojati. Molimo ga da nam oprosti naše grijehe, naše pogreške, jer svi su ljudi skloni grijehu, Allah je onaj koji prašta, molite ga i vi. Molim Allah Želešanu da uputi muslimane u islam. Molim Allah da nam oprosti naše grijehe i da nas uvede u obećano mjesto džennet svojim najboljim robovima, poslanicima, šehidima, dobrima i svim onima koji su zaslužili to časno mjesto. Allahume amin. Jazakum Allahu hajren. Subhanak bihamdika. la ilaha wa